kochana, chodź z nami do siana. Andziu, Andziu, kochana, kochana, chodź z nami do siana. Koszuli, bez majtek. Andziu, Andziu, kochana, kochana, chodź z nami do siana. Cóż ja bym tam robiła, mama mnie zabiła. Cóż ja bym tam by mnie zabiła. Cóż ja bym tam robiła, robiła, mama by mnie zabiła. A ty mamie tak, tak powiedz, że ty idziesz na spowiedź. A ty mamie tak powiedz, tak powiedz, że ty idziesz na spowiedź. Koszuli, bez majtek, a ty mamie. Vamos.